relate na relate ako. Kala, parang nahinlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga. More pa. Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Irene and I'm currently working as a marketing manager in Pasig. Dear MOR talaga ang pinakikinggan ko tuwing may ginagawa ko sa bahay. Honestly, marami ako nagagawa pag nakikinig ako sa inyo. Mga kamorkada, napasulat ako sa inyo kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento ko at ng pinakamamahal kong alaga na si Chester. Hayaan niyong simulan ko ang kwento kong ito noong nagtatrabaho pa ako bilang call center agent sa Makati. Ayan! Maganda na test ko. Paskong Pasko na talaga. May extra ba kayong garland? Hindi pa maayos yung akin eh. Ay, Christmas balls na lang eh. Okay na yan. Thank you, Irene. Ano yung nakalagay sa Christmas tree mo? Ah, ito? Picture yan ni Chester. Cute, no? Prinin ko lang tapos dinikit ko sa Christmas ball. Oo, <laughs> oh, ang cute nga eh. Ilang taon ulit si Chester? Nung na-rescue ko siya, ang liit pa lang niya nun eh. Mga 2 months pa lang siguro. So ngayon, mga 2 years old na siya. Kasing tagal ko nang nandito sa Manila. Friends and family! Bilisan niyo na ang pagda-decorate at magsiuwi na kayo. Anong oras na ba? Ay, naku, oo nga no. Sige, sige, tapusin ko na. Naghihintay na rin sila Mishi sa bahay. Oo, baka hinihintay ka na ng mga Junakis mo. Ikaw rin, Irene, uwi na. May naghihintay din sa'yo, di ba? Sure akong hinihintay ka na ni Chester. <laughs> Sanay naman siya mag-isa. Saka lagi namang may laman yung automatic feeder niya at sinisilip-silip naman siya ni Ate Fe. Oh, buti di takot bahay mo sa itim na pusa. Hoy, sobrang amo naman kasi ni Chester. Kahit sila mama pag bumibisita mula probinsya, tuwang-tuwa sa kanya. Siya nga ang lucky charm ko eh di ba napulot ko sa tapat ng apartment ko ngayon? Ay, oo nga. Siya nga pala ang dahilan ba't dyan ka nakatira ngayon. Hindi lang yon, siya ang tanging kasama ko sa lahat ng lungkot at saya ng solo living dito sa Manila. Swerte niya rin naman kasi sa'yo, isipin mo, lagi may pagkain, regular ang check-up sa vet, malambot ang higaan, at hindi nakakulong sa cage. Sabi mo pa, ay, miss ko na si Chester ko. Makauwi na. Ate Faye, Pasilip ko si Chester. Go lang. Gora na rin ako. Hello, Ate Faye? Oh, Irene. Good morning sa'yo. Kumusta po dyan, ate? Nag-almusal na po kayo? Oo, nak. Okay naman ako. Mabuti naman po. <laughs> Ah, uh, pwede pasilip po si Chester? Ay, saglit. Teka lang, ha? Chester? Chester! Ay, andito naman, Irene. Mukhang hinihintay ka nga eh. Oh, wait lang baby ko ha. Thank you, Ate Fe. Pauwi na rin po ako. Namiss rin kita, Chester ko. Gutom ka na ba? Gutom na yan, oh. Okay, teka, ipag-ready ka lang ng mommy ng favorite food mo, ha? Sawa ka na rin siguro sa laman ng feeder mo, eh. Saglit na lang. Mm, napakaklingi naman ng alaga kong to. Oh. Teka, asan na nga yung bagong bili kong cat food mo? Ah, sa cabinet. Look, oh, bagong brand to ng cat food. Sabi ng office mate ko, mas okay daw to eh. Ayan! Oh, halika na dito para makakain ka na. Ayan, mukhang nagustuhan naman niya. Kain ka lang dyan ha. Mag-shower lang saglit ang mommy para makapagpahinga na. Thank you. Ang daming galit na customers. Tapos pagkatapos ng work, pinag-decorate pa kami ng area namin. Tayo ba, baby? Magde-decorate ba tayo dito? Baka naman kasi tumba mo na naman yung Christmas tree eh. <laughs> Aba, kailan ka pa natutong sumagot-sagot, ha? <laughs> Magpapasko na nga talaga, no? Uuwi ba tayo ng probinsya? O hintayin na lang natin sila mamang lumuwas? Hmm, tama. Matulog muna si mami bago mag-isip-isip na kung ano-ano, no? Teka. Mm, sleepy na rin ba, baby ko? Sige, halika. Tulog na tayo. Halika na rito. Good night, baby. mga kamorkada, ito ang matatawag kong literal na calm before the storm. Kalmado pa lahat noong umuwi ako pagkatapos ng trabaho. Sino ba naman ang mag-aakala na isang dilubyo pala ang sasalubong sa akin kinabukasan? Mga kamorkada, noon pa man ay never kong kinukulong si Chester sa cage. Mas gusto ko kasi na malaya siyang nakakalibot sa buong bahay. Lagi ko namang minimake sure na areglado ang food at water niya. Problema nga lang, eh natutong gumala-gala sa building namin si Chester. Never naman siyang tumakas. Masyado din kasi siyang attached sa akin para lumayas na lang bigla. I know marami ang magtataas ang kilay sa sinabi ko, pero please understand na sadyang ganito ang routine namin ni Chester. Mga kamorkada, tahimik lang kami ni Chester noong araw na yon. Mahimbing akong nakatulog not knowing na pagsubok pala ang haharapin ko kinabukasan. Grabe, lakas ng ulan, ho. Tapanood niyo ba yung balita kagabi? Sabi, malakas daw tong bagyong to, eh. Oo nga raw, eh. Sumilip ako sa bintana kanina, medyo malakas na rin yung buhos. Tignan mo, oh, lakas na ng hangin sa labas. Paano kaya to? Parang hindi kakayanin ng payong ko yung lakas ng hangin na yan eh. Nakakatakot na ha. Parang ayoko na tuloy munang umuwi. Nako, hindi pwedeng hindi ako umuwi. Mag-isa lang si Missy sa bahay kasama yung mga bata. Mas lalo akong hindi makakampante kapag hindi ako umuwi. Eh, bahain pa naman dun sa amin pag ganitong umuulan. Ay, correct. Sa amin din sobrang bahain. Ikaw, Irene, Kumusta sa inyo pag ganitong malakas ang ulan? Irene? Hmm? Ay, sorry. Nag-text kasi ako sa kapitbahay ko. Baka kasi lumabas na naman si Chester eh. Ang lakas pa naman ng ulan. Oo nga, no. Naku, sana okay lang siya. Oh, ba't nandito pa kayo? Nagpapauwi na ang management ah. Hindi niyo ba nakita yung lakas ng ulan sa labas? Ah, pauwi na rin kami, TL. Napapatila lang ng konti ng ulan. Naku, huwag yun ang hintayin at baka mas lumakas lang lalo yan. Paano ba kayo uwi? Ako, TL, magko-commute lang ako, pero baka dito muna ako magstay sa office. Wala din namang naghihintay sa akin sa bahay. Oh, sige, sige. Open naman ang sleeping quarters ha if need yung magpahinga doon. For the rest, basta kapag hindi na kayang umuwi o anuman, wag nang pilitin ha. Mas okay na maging safe kayo kaysa naman ano pang mangyari sa inyo. Basta, pwedeng dito muna kayo. May pagkain rin naman sa pantry, just in case. Sige po, TL. Basta sige, text nyo lang ako ha. Irene, okay ka lang? Ah, oo. Di pa lang kasi nagre-reply si Ate Faye. Medyo nag-aalala lang ako. Ayan. Malakas ang ulan dito, Irene. Nasa garahe si Chester. Naku, baka natatakot na yun si Chester. Ano, Irene? Uuwi ka? Sumabay ka na kaya kay Paolo. Bababa na ako, Irene. Tara na. Sige, tara na. siya. Ingat ka, Irene ha. Pasensya ka na, hanggang dito lang kita may sasabay eh. Iba kasi yung daan ko. Okay lang, Paolo. Thank you ha. Para may masasakyan naman na ako dito sa tapat ng mall. Oh, sige, sige, ingat ka. Sana may dumaan ng bus. Kinakabahan na ako para kay Chester. Ayun, may paparating na. Buti hindi puno tong bus. Konti lang ang sakay. Ate ah, ka. Mm, doon na lang ako upo. Eh, good morning ma'am. San po sila? Kubaw lang po, sir. Ay, ah, eto ma'am. Thank you, kuya. Ay, konting tayo na lang, sister. Pauwi na si mommy. Kanina pa tayo hindi gumagalaw, kuya. Mm. Nakatulog na pala ako. Teka, asan na ba ako? Ha? Santolan pa lang? Anong oras na ba? Diyos ko, kanina pa ako nasa biyahe. Ay, Diyos ko, tingnan nyo yun, oh. Tumatas na yung tubig doon sa may bandang kubaw. Ano? Naknang, paano tayo tatawid dyan? Ang bilis sumakit ng tubig. Ah, Diyos ko po. Nako mga ma'am sir, eh, mukhang papunta na rin dito yung tubig. Mas maganda po ata eh, bumaba na kayo kasi mas lalong maiipit kayo sa ba pag dito pa kayo sa bus. Seryoso ka ba kuya? Ang taas na ng tubig oh. Saan kami pupunta? Pwede siguro tayong pumasok sa krami. Baka matulungan tayo ng mga personnel doon. Pwede. Um, excuse me, pero tama ba yung rinig ko? Bababa na kayo ng bus? Mukhang ganun na nga miss kasi pataas na yung tubig eh. Mas okay yata kung bumaba na tayo ng bus. Kaya na lang naman yung krami. Ah, Pwede ba akong sumama sa inyo? Pwede naman. Uh, teka, ako nga pala si Dennis. Yung mainit ang ulo si Vincent yun. Hi, I'm Irene. Oh, paano? Pababa na tayo? Tara. Ready ka na ba, miss? Ready. Tara, tara. Oh my God! Hanggang biti na yung tubig! Konti lakad lang. Nasa may gate na tayo na krami. taste na lang muna sa tubig. Okay. Grabe ang lamig ng tubig. Tara na. Mukhang tumataas pa lalo yung tubig eh. Halika, tara. mga kamarkada, never in my life would I expect na lulusong ako sa baha. Sobrang bilis kasi ng mga pangyayari. Pagtama ng bagyo ay napakabilis tumaas ng tubig sa paligid. Naaalala ko pa yung mga sasakyang unti-unting nagsilutangan sa kalsada. Alam ko na delikado. Alam ko na I'm putting myself at risk. Pero alam ko na mas kailangan ako ni Chester that day more than ever. Kaya disregarding my personal safety, lumusong ako sa baha kasama ng dalawang lalaking nakilala ko sa bus. Konti na lang. Kumapit ka sa bag ko, okay? Huwag kang bibitaw. Diyos ko po, ang taas na ng tubig. Diretso lang ang tingin. Nakikita ko na yung gate sa krami. Wala yatang balak tumigil tong ulan na to eh. O oh, ayun o, oh. ayun na yung gate. Kumapit kayong dalawa ha, bibilisan ko lakad. Go! Oh, may mga tao pa parating. Mawawa kami kami ko. Salamat, sir. Nakaraos na tayo. Eh, saan ba kayo galing? Bakit kayo sumusugod sa baha? <laughs> Bumaba kami sa Mesantolan, sir. Tumataas na kasi yung tubig kaya nag-decide na kaming bumaba. Lumulutang na po yung mga sasakyan doon. Eh, saan ba kayo niyan? Kubaw po, kubaw po, sir. Po. Oy, sige, pumasok na kayo sa loob. May nakaabang na truck doon. Kaya kayo ihatid doon hanggang Alibol. Malapit-lapit na yun sa mga pupuntahan nyo. Nako, thank you, sir, ha? Ah. Salamat po. Buti naman at ihahatid tayo nitong military truck pa kubaw. Kung nagkataon, baka na-stuck na tayo forever dun sa Santolan. Kaya nga eh. Grabe yung kaba ko tinatawid natin yung baha pa na endosel ko. Hindi naman sa pagmamayabang ano, pero hindi mahina ang loob ko pagdating sa ganito. Basta ang iniisip ko lang eh, marami ang nag-aabang sa akin sa bahay kaya tinatatagan ko na lang talaga ang loob ko. Eh, ikaw ba, Irene? May naghihintay rin ba sa'yo? Hmm? Ah, uh, eh, wala naman. Kailangan ko lang talagang umuwi kasi naiwang mag-isa yung pusa ko. Seryoso ba? <laughs> Sumugod ka sa baha at malakas na ulan para lang sa pusa? Gentle sila. Hindi naman po pusa lang si Chester. Huwag mo nalang pansinin niya si Vincent Irene. Kilala ko yan. Kinakabahan lang yan kapag ganyan magsalita. Huwag mo nalang dibdibin. Ikaw nga, Vince, tumigil ka na. Hindi ka nakakatulong eh. Ha? Huh? Ah, uh, biro lang, Irene. Nag-iisa lang ako dito sa Manila. Si Chester lang ang tanging kasama ko dito. Kaya kahit na anong mangyari, dapat makauwi ako para sa kanya. Kasi, kasi siya ang pamilya ko. Ah, um, ganun ba? O, tingnan nyo, ayun yung alimulo. Malapit na tayong bumaba. Salamat to ha, ah, mga sir. Maraming salamat, mga bossing! Thank you po. Paano? Dito na muna kami, Erin, ha? Thank you, Dennis. Thank you kasi hindi niyo ako iniwanan sa may bus. Hmm? Ah, wala yun. Kahit sino naman siguro handang tumulong sa ganong pagkakataon. Thank you pa rin. You're welcome. Uh, Irene? Hmm? Ah, uh, uh, ano, um, pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Ah. ah, wala na yun. Naiintindihan ko naman. Tama rin naman si Dennis. Kabado lang ako kaya kung ano ano nasabi ko. Kaya pasensya na ha. Okay lang yun. Stress lang tayong lahat. Tama. O paano? Mauna na kami ni Dennis sa'yo ha. Medyo malayo-layo pa rin kasi kami eh. Oo nga. Well, ingat kayo ha. Ikaw din. Huwag kang magalala Irene. Magiging okay rin ang lahat. Sana nga. Ah, eh, ah, teka. Hmm? Ito oh. Hindi to sobrang nakakabusog pero at least may laman yung sikmura mo. For sure hindi ka pa nagbe-breakfast. Biskwit? <laughs> Thank you, Vincent. <sighs> Konti na lang. Chester, konti na lang. puso mo. Hashtag Dear MOR, itim na ulap. Mga kamorkada, nakakatuwa lang isipin na sa oras ng pangangailangan ay marami pa ring mabubuting tao na handang tumulong sa kapwa nila. Kukunin ko na ang pagkakataong ito para magpasalamat kay Dennis at Vincent. Salamat at hindi niyo ako iniwanan. Salamat na rin sa mabubuting tauhan ng Philippine Army na tumulong sa aming makatawid. Sinugod ko na ang ulan, natawid ko na ang baha, pero hindi pa dito natatapos ang kalbaryo ko. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Muntik nang masira ang payong ko dun ah. Hindi rin biro maglakad from Alimol hanggang Gateway ha. Uh, huh, ang lamig! Hindi nakakatulong na basang-basa ng damit ko. uh, teka, sana operational pa yung MRT. I doubt may biyahe pa ng bus ngayon sa lala ng baha sa labas. Um, excuse me po, Pwede po magtanong? Yes po. Operational pa rin po ba yung train? Ah, yes po ma'am, pero ang alam ko po, hindi na po all the way ang train dala nga po ng malakas na ulan. Eh, saan po ba ang punta nyo ma'am? Um, pa North Ave po ako. Ayun, eh, sige po, diretso na po kayo sa may station ma'am. Thank you po. Maingat po kayo. Kayo rin po. Natawagan nga si Ate Faye. Ah, na ba yung cellphone ko? Ah, ito. Naku, malapit na ako malobat. Ay. Hello? Hello, Ate Faye? Hello, Irene. Ate Faye, naku, buti po na contact ko na kayo ulit. Kamusta na po dyan sa atin? Naku, Irene, pataas ng pataas yung tubig, anak. Nagliligpit na nga kami ng gamit dito sa bahay eh. Eh ikaw, nasa ka na ba? Andito pa rin po ako sa Cubao, Ate Fe. Sobrang hirap po umuwi. Muntik na nga po ako ma-stranded sa may Santolan kanina kasi inabutan na yung bus namin ng pagtaas ng tubig. Nako, ganun ba? Eh nako, Irene, huwag mo nang piliting umuwi kung hindi kaya, ha? Eh, hindi pwede, Ate Fe. Kinakabahan kasi ako para kay Chester. Eh, basta mag-iingat ka, ha? Eh, susubukan kong silipin ulit mamaya yung alaga mo. O eh paano, i-text mo na lang ako ha. Basta Aileen, mag-iingat ka. Unahin mo muna yung sarili mo habang hindi ka pa nakakauwi. Naiintindihan mo ba? Opo, sige po. Pero Ate Fe, kung kaya niyo po masilip si Chester, hindi po yan sanay na wala po ako ng ganitong oras. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Ay, sana talaga okay ka lang, Chester. taong na-stranded ngayong araw? Teka, anong oras na ba? Naku, sobrang late na. Sana nakakain na si Chester. May naiwan naman akong pagkain sa feeder niya. Ay. Hmm, hindi ko na kaya ang lamig. Need ko na talaga bumili ng dry na damit. Okay, damit, damit. Ay, ayun! Department store. Hmm. Lamig. Women's section. Okay. Hi po, ma'am. Anong need nila? Ah, hi. Need ko lang ng top saka kahit anong pants. Basang-basa na kasi itong mga damit ko. Mukhang malala po yung sinugod niyo, mama. Tsaka ano po palang size nyo? Medium lang po ako sa top, tapos 31 sa pants. Okay po. Tara po, pili na lang po kayo ng magugustuhan niyo. Ah, thank you. Mm, yung simple na lang siguro. Sana yung mura lang. Pamalit lang talaga. Miss, ito na lang saka itong denim na pants. Sige po. Ito po oh. Diretso na lang po kayo sa cashier. Thank you. Ay, wait po ma'am. Diyan lang po kayo. May iabot po ako sa inyo. Ito po ma'am oh. Towel po. Para makapagpatuyo po kayo ng gusto. Don't worry po, libre na po yan. Talaga? Naku, thank you miss. Need ko talaga nito. Pagkatapos niyo rin po palang bayaran sa cashier, pwede nyo na pong gamitin yung fitting rooms para makapagpalit. Hingi na lang din po kayo ng plastic dun sa cashier para may lagayan po kayo ng basang damit nyo. Naku, super thank you po talaga, miss! No worries, ma'am. Alam niyo naman po, sa gantong panahon, tayo-tayo na lang po talaga yung magtutulungan. <laughs> Salamat ulit! Oo, anak. Pasensya ka na at hindi ko masilip si Chester, ha? Sinubukan ko na sanang kunin. Eh kaso alam mo naman yung alaga mo, ikaw lang talagang gustong samahan. Eh, pasensya ka na talaga, ha? <sighs> Okay lang po, Ate Faye. Eh, kumusta ka na ba? Nasaan ka na? Ipit pa rin po ako dito sa mall, eh. Mukhang palala po ng palala ang baha, kaya halos wala nang galawan ng mga sasakyan sa labas. Nako, eh ganun ba? Eh dito naman sa atin, ganun din, tumataas ng gusto yung tubig. Eh, Irene. Yes po? Mabuti pa yata eh. Diyan ka na lang muna sa mall magstay. Huwag mo nang piliting umuwi. Delikado kung pipilitin mo eh, lalo na at walang biyahe. Hindi po pwede, Ate Faye. Hinihintay po ako ni Chester. Hindi po ako makakampante hanggat hindi ko siya kasama. Eh, hayaan mo at susubukan namin ulit hanapin si Chester, ha? Eh, Napakagala din kasi niyang alaga mo. Huwag kang mag-alala ha. Unahin mo yung sarili mo. Basa ako ng ba... The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Mga kamorkada, aaminin ko nakabadong kabado na ako ng mga oras na yon. Malayo pa ako kay Chester at hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya. Muli, nais ko sanang magpasalamat sa mga tumulong sa akin. Kung hindi dahil sa inyo ay baka ginaw na ginaw na ako at baka nagkasakit na. Noong mga oras na yon ay marami pang nakabinbin na katanungan. Nasaan na si Chester? Okay kaya siya? Ligtas kaya? Wala akong gustong gawin kundi sagutin ang mga tanong na to sa isipan ko. Kapamilya, inilagay na po sa state of calamity ang Metro Manila at ilang pang lalawigan dunot ng Bagyong Ondoy. Live mula sa Tangkap. Tumubog sa tubig baha ang 90% ng kaisap Taytay Rizal dahil sa pananalasa Ang iba, sinuwerte na nakakuha ng mga dump truck bago pa nila ng tubig ang kanilang bahay. Pero mas maraming iba pa ang natrap sa bubong ng kanilang mga bahay. Hindi na rin naisalba ng... Miss? Miss? Mm-hmm. Ah, dito ka na muna maupo para mas komportable ka. Mm-hmm. Oh, oh my God! Sorry, hindi ko na malayang nakatulog na ako. Relax lang, miss nakita ko lang kasi na nakaupo ka na sa sahig eh. Naisip ko na baka malamig dyan sa sahig, baka mapulmonya ka. Ay, thank you kuya. Dito ko na sa upuan. Nagpaalam naman kami sa store owner eh. Mas okay na to kaysa sa malamig na sahig. Ah, sige. Ben nga pala. Hello. Um, Ben. Irene. Hmm, Irene. Ah, uh, sige na. Maupo ka na dyan. Ramdam na ramdam ko yung pagod mo eh. Sobra. Kung alam mo lang kung ano yung mga napagdaanan ko today, pwede na talaga akong tawaging mandirigma. <laughs> talaga ba? Well, same naman. Galing pa akong Eastwood bago ako tuluyan na stranded sa mall. Eastwood? Hmm. Grabe hmm. ang layo ah. Buti nakarating ka pa dito. Sobrang bilis kaya umakyat ng tubig kanina. Madami kasi ako nakasalubong sa daan na willing tumulong kaya kahit papano naipilit ko na makarating dito. Kaso wala eh, na-stranded pa rin. Ikaw? Long story din. Marami lang ding tumulong sa akin. Buti na lang talaga, no? Kahit papaano sa oras ng pangailangan, lumalabas pa rin talaga yung mga mabubuting tao. Oo nga eh. Ay, mabuti na lang din talaga. Hindi ako nagmamadaling umuwi. May nag-text din kasi sa akin na sobrang bahang-baha na raw sa area namin kaya hindi na rin ako sumubok. Sabi ko pa nga, better na dito na lang muna ako sa mall. At least air-conditioned. Eh, ikaw ba? Ay, ako naman. Kailangan, kailangan ko makauwi agad. Pinaghihintay sa akin sa bahay. Kaya nga rin talagang sumugod ako sa ulan at baha para lang makauwi eh. Ganun ba? Kapatid mo ba yan? Magulang? Ah, eh, yung alaga kong pusa, si Chester. Alam ko medyo mababaw para sa iba yung reason ko, pero pamilya ko kasi si Chester. Magkasama na kami noong maliit na maliit pa siya. Ay, sobra-sobrang akaba ko ngayon kasi hindi ko pa rin sure kung okay ba siya. Ah, naiintindihan kita actually. Eh, kung ako nasa kalagayan mo, gagawin ko rin yung ginawa mo eh. Talaga? Oo naman. Naalala ko kasi yung alaga kong aso dati. Sobrang mahal na mahal ko yung asong yun. Nung bigla siyang nawala sa amin, sobrang lungkot ko nun. Kaya tatak na tatak sa akin yung pagkawala niya. I see. Kaya yeah, gets ko yung determination mo. Gagawin ko rin ng lahat para sa alaga ko. Same. Bakit wala ka bang balita sa mga kapitbahay mo? Ganun. Actually, nahihirapan nga rin yung kapitbahay ko na hanapin yung alaga ko. Kung pwede lang talagang sumugod na ako ngayon na. Ah. Eh, huwag ka na mag-alala. I'm sure okay lang yung alaga mo. Ikaw ba naman ang merong mapagmahal at determinadong amo na tulad mo eh. Yung handang gawin ang lahat para sa'yo, talagang sisiguraduhin kong magkikita kami ulit. Salamat. Saka huwag ka palang masyadong mag-alala. May nakausap ako kanina na willing magsabay sa sasakyan niya. Saan ka nga pala pupunta? Manila. Yun, tama-tama. Willing siyang magpasakay ng tao, basta daw medyo huminahin na nitong ulan, lalarga na daw siya. Konting hintay na lang. Thank you, Ben. Huwag ka na magpasalamat. Pag ganitong dilubyo na, tayo-tayo eh, na lang din na magtutulungan. Kaya pahinga ka lang dyan sa upuan. Sasabihan kita pag lalarga na tayo. Okay. Teka, kumain ka na ba? Parang may biskuit pa ata ako dito eh, teka. Ah, meron din ako. Ah, yun. O sige, kumain ka na muna, magpahinga ka dyan. Once na okay ng lahat, ikaw ang una kong sasabihan. Magiging okay din to. Tama. Grabe, sobrang daming tao sa parking. Sobrang dami din kasi talaga na stranded eh. Mga hindi nagbaka sakali sa daan. May mga bata rin. Oo, sobrang daming affected sa totoo lang. May narinig nga ako kanina eh, dami daw sa sasakyan lumutang sa baha. Kaya karamihan ng mga tao sa mall nagsipuntahan. Irene, dito tayo. Sige. Good evening, sir. Good evening din. Kayo lang ba dalawa? Ah, ah, yes, sir. Medyo siksikan lang tayo ha, may iba pa tayong kasabay. Okay lang po, thank you. O siya, tara na. Sige po. Kuya, maraming salamat po sa pagpapasakay. Okay ka na dito, Irene? Ah, yeah. Okay na ako dito. Medyo humupa na rin yung ulan. Okay, sige. Basta ingat ka pa rin ha. Ah. Madilim pa rin oh. Ingat ka sa daan. Basta mga lubog pa rin sa tubig. Okay, Ben. Salamat. Ah, sige na. Lumarga ka na. May naghihintay pa sa'yo eh. Bye, Erin. Bye, Ben. <sighs> Lapit na ako, Chester. Konting hintay na lang. marami talagang mabubuting tao sa mundo. Sa dami ng problema, sa dami ng kaguluhan, lutang na lutang talaga ang kabutihan ng mga tao. Madami ang hirap na hirap noong araw na yon, pero marami ang nagdesisyon na tumulong. Aaminin ko mga kamorkada, natatakot ako na pag uwi ko sa aking bahay ay hindi ko dadatnan si Chester. Takot na takot ako na sa tagal ng inabot ko para lang makauwi ay wala na akong aabutan sa bahay. Hingang malalim na lang ang nagawa ko habang binabagtas ko ang madilim na kalsada pauwi sa amin. Sa wakas, makauwi rin. Uh, sobrang sakit na ng katawan ko. Chester, I'm home! Chester! Baby! Nakauwi ng mommy! Chester! Psst, Chester! Chester? Chester? Chester! Chester! Baby! Chester! Chester! Chester! Asan ka na ba? No. No. Hindi man lang nabawasan yung laman ng feeder niya. Chester! Chester, asan ka na ba? Chester! Chester! Oh, nandito ka ba? Chester! Chester! Chester! Chester, nasan ka na ba? Diyos ko! Chester! Irene? Ate Fe! Nakita niyo po ba si Chester? Naku anak, hindi pa namin nakita si Chester simula nung huling tumawag ka. Eh, alam mo naman kung gaano kalala yung nangyari buong araw, di ba? Narinig nga lang kitang pumasok kaya sumilip ako saglit. Sasabihin ko sana na hindi pa namin nakikita si Chester. Chester? Pe- pero nakita niyo po ba siya maghapon o, o kaya narinig man lang? K- kasi maingay na po sana naman po si Chester. Nako anak, pasensya ka na. No, no. Chester, baby ko. B- baka nandyan lang siya somewhere. Ay, halika nga dito. Tama na iyak, ha? Ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo. Pinilit mong makauwi, hindi ba? Tumahan ka na. Okay lang si Chester. Hahanapin natin siya, okay? Tutulungan ka naming hanapin siya. Kaya sige na. Tama ng pag-iyak, ha? Chester! Chester! Iwan ko muna kayong dalawa, ha? At kung siyam na buhay man Ang ibigay sa'kin ang kalawakan Alam mo ba, ikaw pa rin ang pipiliin ko Kahit ano pa madal Huli ka lang nakilala Habang buhay na kitang maaalala Kapag itim na Tuwing bumubuhos ang ulan sa aking mga mata Oh, sana kasama pa rin kita Tapos na nga si Ate Fe. Akyat na po kayo dito. Tapos na po ako mag-prepare. And sent. Ayan. Hello? Hi Irene! Merry Christmas! Thank you, pero ang aga pa. Eh, mamaya kasi baka hindi na kita ma-message o kaya matawagan kasi busy ng mga lines sa dami ng tawa. <laughs> Tama. Um, uh, Merry Christmas na rin sa'yo agad-agad. Kumusta pala sa floor? Ah, nakabreak ang team now, pero so far, okay naman. Pasabi na lang na Merry Christmas din sa kanila. Sorry na, wala ako sa floor ngayon. Ano ka ba? Enjoyin mo yung leave mo. Hindi lahat nabibigyan ng chance na makapag-leave pag ganitong holiday. O, enjoy lang kayo ng alaga mo dyan, ha? Sige. Merry Christmas ulit. See you tomorrow. Merry Christmas. See you. Hoy, Irene! Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas! Oh, sige na. Bye, Irene! Bye! Hi, baby! Gutom ka na? Baka naman sleepy na ang baby ko, ah. Cute-cute <laughs> talaga ng baby ko na yan. Ay, wait. May nakalimutan ako. Diyan ka lang, baby, ha? Wait lang. Teka, saan ko ba nilagay yun? Ayun! Nakita ko na. Chester! Tara! Dito, dali! Halika! Chester! Psst, psst, psst. binili kita ng Santa hat. Dali, suot natin, dali. Ayan! <laughs> bagay na bagay naman pala sa baby ko na yan eh. Ang pogi-pogi oh. Hay naku Chester, muntik na talaga tayo hindi magkasama this Christmas. Hay! Lord, thank you at hindi niyo kami pinabayaang dalawa. Salamat po at kahit papano ay magkasama pa rin kami ngayong Pasko. Sana po tuloy-tuloy niyo po kami i-bless na dalawa. Sana matagal pa ang pagsasama namin. I-bless nyo rin po ang mga taong nasalanta at sana po ay maparamdam mo sa kanila ang diwa ng Kapaskuhan. Ready ka na? <laughs> okay! Merry Christmas, Chester! Mga kamorkada, sobrang laki ng pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin noong kasagsagan ng Bagyong Undoy. Kung hindi dahil sa inyo ay baka hindi ko nagawang mag-celebrate ng Kapaskuhan kasama ang mahal na mahal kong si Chester. Muli, taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Taon na ang lumipas noong mawala si Chester, pero bitbit ko pa rin ang masasayang alaala namin na magkasama. Sa ngayon ay may dalawa akong alagang pusa. Si Regan, ang aking baby girl, at si Toyo, ang boss ng aking bahay. Tuwing nakikita ko sila ay lagi kong naaalala ang mahal na mahal kong si Chester. Mga kamorkada, dito ko natatapusin ang kwento ko. Sana ay minapulot kayong aral kahit papaano. Maraming salamat and have a blessed day. Lovingly yours, Irene, Regan, Toyo, and syempre, Chester. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Itim na ulap.